Rubrik vun der Zubeer Bahai um Mikro de Jean-Marie Rubrik vun der Zubeer Bahai Leif Radio Ara no lauschtra willkommen bei eiser 369. Emission um Radio Ara. Haut een Deel vun Zitater aus de Bahai Schriften, also eng zur Summestellung vun äh, interessanten Texter, deen an der Bahai Schrifte steht. Fi unzefänken Dateiten äh, iwwer de Sinn, fir wat sollen sich überhaupt mat denen hellier Schriften aus der Religionune befassen, hai en Text vu Bahaula. Hier seht, Geheidich an mir vu menge Wider. et dats Dir sinn Geheimnisser enthülle An alt Perle von der weisheit entdecke kënnt, déi er singen déifte Plongez-vous dans l'océan de mes paroles, afin d'en pénétrer les secrets et de découvrir toutes les perles de sagesse que recèlent ces profondeurs. Ein anderen Zitat befasst sich mam Ziel von all Offenbarung. War Gott seg Propheten zu den Menschen schickt, ass dat winst zwei Ursachen. Die Echt ass déi d'Mënsche kannner aus dem Dunkel von der Unwissenheit ze befreien, a sie zum Licht vom wirklichen Verstohlen zu feiern. Die zweet de Frieden an Rau vun der Mënsche ze sicheren, an all Mëttel bereet zu stellen, fir dats déi Beit erreicht kënne ginn. Chaque prophète que le tout-puissant Créateur a décidé d'envoyer au peuple de la terre reçoit avec son massage la mission d'agir de la façon qui convient le mieux au temps dans lequel il apparaît. Dieu, en lui confiant cette mission à un double objectif. Il se propose d'abord de libérer les enfants des hommes des ténèbres de l'ignorance, de les guider vers la lumière de la vraie compréhension, et ensuite d'assurer la paix de l'humanité en lui fournissant tous les moyens par lesquels cette paix peut être établie. Ziel, dat sich am Fong vun der Offenbarung vun allhellegem Buch befënnt, wat sonech vun all Vers vu göttlicher Offenbarung ass déi Täzer vun de Mënschen dem Gefil vun der Gerechtigkeit opzemachen, an zu gleicher Zeit hier Intelligenz zerwächen, fir dat der Frieden an Trou sech ënnert hinnen all voll a ganz etablieren kann. alles wat hine vertraueget, alles wat hier stuf erheicht, as i méi zufriede mischt, gett an der Nähe vom Herrgott unerkannt. Wie erhoven as dei stuf, dei de Mensch erreiche kann, wann er sich entschleisse geif, sing Bestimmung zerfüllen. Mit zu wehengen Deifte von der Niederrichung bringt ihn nicht fertig, rauf zu gehen. Deiften, die die niederrichst Kreaturen nie erreicht tun. ergreift Geleenheet och frënn, déi dëssen Darich ubit. An enthal Dich net de Genereesen auskes vun der göttlicher Gnot. Ech speden den Herr, dass hier jeder engem vun Ierget am Meiglicht an dëssem gesehntenen Dach sech ma Mantel vu Rengen an hellege Wirker schein ze machen. Hier mischt a Wirklichkeit, wat hier wëllt. l'objet qui se trouve à la base de la révélation de tout livre céleste, que dis-je, de chaque verset de révélation divine, est d'ouvrir le cœur des hommes au sentiment de la justice et d'éveiller en même temps leur intelligence, afin que la paix et la tranquillité puissent fermement s'établir entre eux tous. Tout ce qui leur inspire confiance, tout ce qui exalte leurs conditions et accroît leur contentement est recevable aux yeux de Dieu. À quelle sublime hauteur l'homme se pourrait élever s'il se décidait à remplir sa destinée. Mais à quelle profondeur d'avilissement ne peut-il pas descendre, profondeur que les plus infimes des créatures n'ont jamais atteinte. Saisissez aux amis la chance que ce jour vous offre et ne vous privez point des généreuses effusions de la grâce divine. Je prie le Seigneur qu'il rende chacun de vous capable de sorner en ce jour béni de la parure des œuvres pures et saintes. Il fait en vérité ce qu'il veut. de Jean